мабуть, не збагнути одразу, чому дерева зітхають так важко. Є в них гілки, на яких ні разу, ні разу в житті не сиділа пташка.